मी न मोरो शु दो न हैं रो मो मारे मी से वम कम लुबीर कोई मेन शव अनी रो कबोरेन शुभ हो हाउ कोन बसो बारो से कुल दो खे पागरो ते हयो ले बासी में तुलो से सारा के में सुमो हेलो फिनिश्ड नेक्स्ट को लो मरियम योल दासो वन मरियम योल दासो न हे दू करो न बलकुल हो सोदे बरीकूले दो दो मोरो नवे दोखो नो तो वृंद मोर ओल نمبر टू तरो गुम सौदर वाइमिले कुमके वहादी दुख रो नई हुतो देहो से हो न बारे क्लिस मोसो मोसो सिक्स क्या सुनो मेक कर लोनेबे मई नेवानो ने दर्देवा मीनो गुनदा सुधनो आसनी वे शव रम बि नो मोरनि सुब सुम नो हे वाहीर अपरो दोनो खामु सुभात मोनो ॾेस लोक मोर ते सुबुहतो मिंकुलमे मिंगुल दुखीम कानी सत परे दो ഇതിന്റെ ഒരു സമാഹാരം വൺ ടു എയ്റ്റ് ഓരോ ലൈനിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പാടുന്നു മറിയം യോഹന ഹേതു ഖറോനോ വൺ ദെൻ ടു മറിയം യോഹന ഹേതു ഖറോനോ ത്രീ मरीयमल दाल लोह न हे दु करो नो मरियम यल दालो न हे दुकिरो सिक्स मरियम यल दालोह न हे दो करो नो सेवन ल मरियम यल दासो न हे दु करो नो एट लरियमल दासो हन हे दुक അടുത്ത പോലോ സഹദവാത്തു വൺ ബിയോം ദുഃഖറോനോ ദാ മുബാരകത്തോനെ ഹദയുനെ റുവസ് ഓദം റേഷു ബിൽത്താൻ يلدد يلدا سحارر لبنو من شبود دموت صوتون بريكو دغبو सुे मोको सोरकार सोम तूं बाइक मरियाब सो सोदिलो मे सोना चागर लबरे वन रे सुबरोबिक नेरख लोधुम वरी अमेशू गासी सो श्रीद वीहयो मतरदिये तू हा तुं मे तू में हा भरत मे हे तुंदु दौ रे दुख रो न सुभ मोर दब कुल दोरी ने दम राएु मगर केन पुरो ॾिसो बहो दोरो नुनखंदी सहदे गुकीशेदम दह त लो अबसुरो न गी आु सो शा सोनो मोरन ओ नेकूंब वेनहो मोरन चोलो मेंद सबेनो मतिले हीअ शूम सिक्स अॻा गोल ne नंक मेने दत हो दास कोरियो बहुलो दा गो काशी kashi रे सवरो त भलू बो या बिलन मोर हाया सुमी शे करो दोषो समय से कल मेस न हीन आई लॻे हा सुनो श मास हमसिन फिर में असली ilo रा न बुमो हेलो फिरू न बुदे फिन मरही मीन अघ तर दो बेसो में तकम दुख दी रे तोख बस ड तुम शु लोधु बुमूरो वो कीसो लु रोसे मेने पास शहो कादी सुबु दो वर सुवाई कुफ़ेवर्गी युन लसली भोगी सोन सरदिय मुकुनको दिशो वि सोम क्ली सईकु सैकुं सोह बरी के लई नो द तरकोर हो कंशन हा दारवो बाए मुरदोली गंद सुबू सोमे धनती रोपा नई कन सोभे काम सिक्स शुभ खे शो मल कंदुम बे उली हा तु सोनो हा दो नौह सो देह ते नो मिली रो लोकियो हु موت ननो दुमसे दामूल सो दीसो नमस्कारो फोरीनो खो दो सुबो दॿ तई से गभने न फो लभु रेशो तर कन्बरी फलूकु दिशो हूलोल पूयु न कुलही देक्स्ट नेक्स्ट को त सिंह न पितो नंबर वन बाई खे मुंद न कंबसरो तब सूलो सीरे तरहो रोसे कल हो वैस तुमें तोलोसे रोधो न सुमो साहिले शु लहो वहो दु करो ने बारो बीमु से गुर ते हवेको कुल दुनि क दो आ शो बि हो सुेऊो देम हे सुवामे रेबु दू करो नो श्री रस न हरिओ पीअत समनसी मेवे रो ब्रेको किलो दब किलेन सां केतिरो दुमा श भोम श वाहि बि तरोनो मरहुंद होहं सन हुेनु एनु बाबरो بمسلم آل الفور كان وقف لوصوه حدوسه فمن دوم يوم القوس دسمى يولا بسولوسه فالن دان سظلام في دي وانفق نورئم حسنوا واذكرسوا न कूरेने कहोसा गीसे नो ही मोसोमे सकलो सोशा तरब के नोद्रो मेम सिक्स इहो मे से दो रा वे मिसो तीरो मेथे फो नो के हल मेंो लो में सियाबु मुंहिंजे शोभा में दोर गौ गे हदो मो हे नंबर सेवन राजनु ओ मो चोरे लेस सुमायर में हेमू मुगल सोमेको ने दसीअन बनत पुल बु सहाो महरी ने से केल मुशोलो शार्योि हो अने सां कौ ला रो मुनारे सग रो दोमे दुशो संदस मली कोले हयो दा सरेन गबर नफ़ेन डोराए अर्थ कॉल कूपे गीतो नंबर विखु हरियाुधी मेंगु शरबंद बरिसों सबिले बर नो शो हो बरो पव शुभ रे दुमो नंबर टू शर कुलकु मोकिलु वोकादी नो बाबीशोक तोलो बसरे तरक बसरे छुआ रोमी अंदर Number three. कोलहोन ली हा के तेनू गुर हंद हंधे लो तेरुमरो लो तेरु वलियल